Möminlər arxain halda, arxain şəkildə həyat sürürlər. Var dövləti ilə, mal qarasının çoxluğu ilə, əkinçiliklə və başqa bu kimi dünyəvi işlərlə rahatlıq tapır və Allah yolunda cihad etmirlər cihad yalnız silahla olan cihad elə olsaydı Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə deməzdi və cahidhum bihi cihadan kabira müşriklərlə bu Quran vasitəsilə ən böyük cihadı et. Silahla olan cihaddan da böyük cihad sayılır. Quran və sünnə ilə aparılan cihad. O möminlər ki, dünya ilə razılaşır, dünya ilə arxayınlaşır. Bu möminlərin dünyasını əlindən aldıqda yaxınlarına başına bir müsibət gəldikdə o saat ayağa qalxıb deyir, cihad etmək lazım. Əlinə silah alır. Mən demirəm ki, bunu etmək lazım deyil. Əgər sənin torpağına, sənin namusuna təcavüz edilirsə, sən özünü müdafiə etməlisən, və müdafiə edərkən ölərsənsə, şəhid sayılırsan. Lakin nəyə görə indi birdən-birə ağlına cihad etməyə gəldi, silaha əl attın? Uzun illərdir Allahın haqqı tapdalanır, sənin gözünün qarşısında Allaha şərik qoşulur, hər tərəfdə şirk baş alıb gedir. Qəlbin titrəmir. Ağlına cihad etmək gəlmir. Allahın dinini yaymaq barədə fikirləşmirsən. Lakin sənin malına toxunulduğu zaman dərhal özündən çıxırsan. Məyər Peyğəmbər s.ə.v belə olub? Sahabələr deyir ki, Rasulullah s.ə.v öz nəfsinə görə heç vaxt intiqam almayıb. Heç vaxt. Ancaq Allahın haqqı tapdalandıqda qəzəblənər və intiqam alardı. Səhabələr də həmçinin. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh barədə rəvayət edilir ki, kafiri yerə yıxır, qılıncı çəkir ki, başını üssün, kafir adam onun üzünə tüpürür. İnsan təbiətinə görə əslində insan bundan daha çox qəzəblənib öldürməlidir qarşısındakini. Lakin Əli radiyallahu anhu radiyallahu anhu onu tərk edir. Və kafir mat mətəl qalır. Niyə bu belə etdi? Niyəsini soruşur. Radiyallahu anh ona niyəsini başa saldıqda, başa saldıqda ki, mən səni Allah rizası üçün öldürəcəkdim, nəfsimə görə, dünya mənfəətinə görə yox. Sən mənim üzümə tüpürdükdə, nəfsim məni üstələdi. Ona görə səni tərk elədi. Adam İslamı qəbul edir. Budur. Allah subhanət hələ belələrinə zəfər, qələbə bəxş edirdi. Belə insanlar kimi insanlardan olsaq, Allah subhanət hələ bizə də onu nəsib edəcək.